You know? Si fut qu'on la baie. Violent, oui. La plata, la plata. à la plata. Mais la plata. tu vas le Ouais. Sale. Je suis violent comme sud de l'Italie. Mafieux comme les draps à Tony. Si fut qu'on de la baie. J'ai compté du pif, j'avais pas lire. Chemin. Il lui a mis dans la tête. Parce que son petit frère s'est fait salir. J't'ai pas fait du sale, gros, j'ai failli. Mais devant les keufs, j'ai dû tailler. Tu crois vraiment qu'on est cocole? Parce que tu vois qu'on gesticule. Mais derrière toutes ces pellicules, tu vois pas le mal qu'on véhicule. Les vrais négros nous connaissent bien et savent qu'on bouge les reins seulement après la guerre. Mais on danse après les chaos. Mero, gang, Nimco, gang, Skao, gang, Marlo, gang. Mais négros danse après la guerre. Après la guerre. danse après les chaos c'est la jungle. Dans nos rues, c'est Medellin. Dans les coins avant la dope, mon prof d'anglais prend des lignes. Laissez-moi dans mon délire, je fume mon joint à l'arrivée, je vous attends sur la Les livraisons se font à vélo, les grands du checks finissent à l'colo Les sœurs des gens sont dans les télos, les toxicos sont dans les bureaux Mon cellulaire est sous écouteur, la brigade des chips sont mes auditeurs Les petits n'ont plus rien à foutre, la haine a remplacé la peur pluie viendra le Après le sang viendra la paix. Et shoot le s'il croit que t'as son temps. Je vais te casser ta gueule, on parle après. Les types veulent monter les grands, investissent dans des bails de monter les gros. Tes parents veulent pas du mariage, car y a du porc dans son congélateur. Ton grand, tu lui donnes du respect, mais tu donnerais tout pour démonter sa sœur. Tu dis que tu te déchires au pieu, mais elle t'a trompé avec un autre négro. Scarfa, gang, Gozi, gang. Depuis ce temps, gros, les pas pas champ. Depuis ce temps, gros, mes gars sont encore méchants. Higo, c'est la jungle, dans nos rues, c'est Medellin. Dans les coins, ça vend la dope. Les livraisons se font à vélo. Les grands du Jax finissent alcoolo. Les sœurs des gens sont dans les télos. Les toxicos sont dans les bureaux. Mon cellulaire est sous écouteur. La brigade des subs sont mes auditeurs. Les petits non n'ont plus rien à foutre. La haine a remplacé la peur.